трябва Трябва. ผมต้องส่งจดหมาย трябва да изпратя писмото Трябва да изпратя писмото. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม трябва да платя хотела Трябва да платя хотела. คุณต้องตื่นแต่เช้า трябва да станеш рано Трябва да станеш рано. คุณต้องทำงานมาก трябва да работиш много Трябва да работиш много. คุณต้องตรงเวลา трябва да си точен Трябва да си точен. เขาต้องเติมน้ำมัน той трябва да зареди колата Той трябва да зареди колата. เขาต้องซ่อมรถ той трябва да поправи колата Той трябва да поправи колата. เขาต้องล้างรถ той трябва да измие колата Той трябва да измие колата. เขาต้องซื้อของ тя трябва да пазарува Тя трябва да пазарува. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ тя трябва да изчисти жилището Тя трябва да изчисти жилището. เธอต้องซักเสื้อผ้า тя трябва да изпере прането Тя трябва да изпере прането. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ ние трябва да тръгваме веднага за училище Ние трябва да тръгваме веднага за училище. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ ние трябва да тръгваме веднага за работа Ние трябва да тръгваме веднага за работа. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ ние трябва да отидем веднага на лекар Ние трябва да отидем веднага на лекар. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Вие трябва да чакате автобуса. Вие трябва да чакате автобус. พวกคุณต้องรอรถไฟ Вие трябва да чакате влака. Вие трябва да чакате влака. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Вие трябва да чакате таксито. Вие трябва да чакате таксито.